ហើយទៅពេលគាត់ដែលគាត់គិតថាមានការចង់ចៃជាយកធ្វើសំណាក់ឬអីនឹងធ្វើចតាវិសា14ឲ្យនៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មកនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅពេលគាត់មកហ្នឹងគាត់មានការហុំព័ទ្ធគាត់ប្រាប់ពុកម៉ែគាត់មានការហុំព័ទ្ធផ្ទះគាត់ហ្នឹងដែរបងយើងទៅពេលយើងចុះទៅឃើញមានខ្សែមានអីចងព័ទ្ធដែរគាត់គាត់ធ្វើពេទ្យគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែព្រួយបារម្ភយើងវាមិនទុកចិត្ត ចឹងយើងនៅតែយកអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រព័ន្ធយើងយកទៅធ្វើចតលិករយៈពេល14ថ្ងៃណែហ្មងនៅតាមដានហ្នឹងដឹងលទ្ធផលប្រកបយប់ដែរបងពេលអញ្ចឹងបានយើងយកទៅទាំងយប់ហ្នឹងអូការយើងដឹងពេលណាយើងត្រូវយើងអត់ត្រូវទុកគាត់ការទេយើងបើយើងដឹងមកចូល5កន្លះម៉ោង6ម៉ោង7ហើយ